tabia chafu katika chochote katu illa shanahu isipokuwa kitaharibika kile kitu yule mtu atakuwa ni mbovu ni muovu ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه نحايا هاي تويك وكتك كيلي إسبكو وكيلي تشويكي وحايا جوياكي كتابنبيكا نكو بنديزا قال الشيخ فيه إشارة إلى أن الخلق السيء مفتاح كل شر هابا كهي حديث حديثي كل إشارة kuwa tabia mbaya ni funguo ya kila shari tabia mbaya ni funguo ya kila shari والخلق الحسن مفتاح كل خير na tabia njema ni funguo ya kila khairi والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة فلا يكون في شيء إلا حسن وطابا وطاب نحايا ni miongoni mwa tabia njema zilizokuwa bora kabisa na tukufu kabisa kwa haiwi katika chochote isipokuwa kile kitu kitakuwa kizuri kitatengenea قال سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه سمع إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياة الله سبحانه وتعالى أكتاك كم وانغميز أمجا بس هم بكوني حاي أكوهانا حاي نيني أنغاليين wote walioangamia katika wale waliotajwa katika Qur'ani sababu walikosa haya wote imma walikosa haya na muumba wao wakamshirikisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala viumbe na imma walikosa haya hata baina yao viumbe wakafanya wengine mambo ya ovyo kabisa kama walivyofanya qaumu Lut ule uchafu waliofanya mpaka wakaudhihirisha wazi na leo ukiangalia subhanallah katika alama za kuonyesha kuwa hizi nchi za kikafiri ziko katika hali ya kwenda kuangamia tizama namna gani walivyokosa haya ndio utajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuwaangamiza watu wapokonya haya na kwa kweli waangamia wajua watu wafikiria kuangamia mpaka adhabu ije kutoka mbinguni ama wadidimizwe katika ardhi ah, ah wa umli lahum inna kaidi matin Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuwa akuangamiza na wewe habari una hivi kuna raha gani katika watu ambao waishi hawana maadili kabisa katika maisha yao watoto wakulia katika tabia mbaya ukiangalia hakuna mafamilia mafamilia yamesambaratika chuki iliyoko baina yao maradhi walioletewa na mambo mbalimbali ambayo yote haya bila wao kujua waadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala yatosheleza kuwa waishi hawana raha hawana utulivu wa moyo na ndio maana kila dhambi wanaofanya wao wadhania wakifanya kubwa zaidi itawatuliza nyoyo zao kumbe ndio wazidi kujiadhibu sallallahu alaihi wasallam قال فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا الله سبحانه وتعالى akimpokonya yule mja haya basi hutamkuta isipokuwa yule mtu achukiza ye mwenyewe na watu wamchukia chukiza sana tabia zake mbovu na watu wamchukia mtu kama yule hakuna mtu anayempenda alikosa haya sababu hamfahamu wallahi الحافظ النووي رحمه الله katika hadithi alizoziorodhesha katika kitabu chake al-40 an-nawawiyya mmoja wao ni hivi idha lam tastahi fasna ma shita kwa nini ameweka pale yatakatufahamu kwa al-Hafidh an-Nawawi amejiwekea kuwa zile ahadith ataziweka pale ni katika jawami al-kalim ambazo zibeba maana kubwa katika maneno machache tutasoma hapa mbele maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah mutaelewa zaidi haya ninayozungumza kuwa hii haya hii ikiwepo ndio sababu ya umma mzima na mujtamaa mzima kuishi maisha mazuri na ikikosekana hii haya umma mzima na mujtamaa mzima watapata tabu sana hii haya ndiyo humfanya anayedaiwa akalipa deni lake kwa sababu amuonea haya yule mtu aliyemkopa lakini akiwa hana haya e bwana nakudai senti zangu mvipi kesho wallahi kesho nitakupa tena na kiapo juu siku ya pili wampigia simu mteja siku ya tatu kimwona ah nilipata safari ya ghafla nikienda mahali fulani lakini kesho nakupa kesho ukija hapatikani mara wamuona mahali fulani wampigia simu ah mvipi bwana ah basi nilipata trip ya ghafla na wamuona yule pale trip ya ghafla bwana niko zangu Nairobi kumbe uko pale dukani Mombasa wamuona yule hana haya kwa hii haya hii ndio ukapata mtu huwa mwema kwa wazazi wake sababu aona haya pengine watu watamzungumza vibaya akiwafanyia uovu wazazi wake na aona haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala asimshukuru yule aliyemfanyia wema siku zote kwa haya yamsukuma mtu katika kila kheri na yamwondoa mtu kutoka maana kila shari na hii ndio ukaona hii haya hii ikiwepo katika sehemu lazima kile kitu kitapambika na ikikosekana ile haya katika jambo lote ile jambo lile lishaharibika kuisha ikiwa hakuna haya halas wala usiulize عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت kwa haya ni katika maneno watu walioyadiriki kutoka kwa maneno ya mitume wa mwanzo bimaana hili jambo lilizungumzwa na mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam idha lam tastahi fasna' ma shi'ta ikiwa huna haya basi fanya utakacho رواه البخاري قال الشيخ فمنزوع الحياء لا يبالي في أعماله ولا يتوقع في أموره yule aliyokosa haya hajali matendo anayoyafanya wala hachungi katika mambo yake hana kuchunga kitu fahuwa la yastahi min rabbihi wa khaliqihi wa maulahu mwanzo hamuonei haya muumba wake mola wake mlezi muumba wake ولا يستحي من عباد الله ولا هنا حيانا بليواج والله ومن قل حياؤه لا يبالي بارتكاب المعصية في أي مكان نيولي أمباي حيا يكي نتشاكي أمامك صحايا هجالي يلي مذامي أنا ويفاني ما هلا بوبوتي هجالي وجوها يتكي كان kuona haya kujieleza ye nani ha, kuzungumza yeye iko vipi ndio mkaona mijihanithi pia nkuwa yatokeza pia yatangaza kwa yeye mijihanithi kule kwa magharibi aweza kutoka mtu mbele ya watu kwenye ma TV I'm not shy yani sina haya ndio maana yake haoni haya yeye hana haya kabisa kusema kuwa yeye nani yeye ni makhnuth hana haya bali si, ha, si hapo tu kujitangaza na kulazimisha watu na hili haliko katika daraja ya raia peke yake mpaka daraja ya mawaziri na viongozi katika nchi zao aweza kwenda yule waziri kwenye nchi ambayo haikubali mambo hayo kisha bila haya akavaa ndani nguo inayozungumza mambo machafu kama hayo akifika katika ile nchi akavua inshallah aonekane kikwapa mwanamke mbele za watu lakini aonekane na yeye anaingia pale ndani ambapo pakatazwa mambo kama haya awaonyeshe kuwa mimi ninatangaza lile jambo hawana haya hawana haya sasa hii mkuu sifa leo mtu kutokuwa na haya na kumbe ndio kudorora kwa maadili ya mujtamaa warubama ndio haya sasa yushiuha ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه huenda mpaka akaeneza sasa ule uchafu ana haya bwana bali akajitangaza nafsi yake na akawa awazungumzia watu kuwa mimi ni kadha na kadha na kadha وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال يعني أزungumza kana kwamba azungumzia sifa nzuri na maneno mazuri aweza mtu Allah amemstiri ametumia vile vitu alivyotumia kama amelewa ama amekula magati kule marungi amefanya nini kisha asubuhi akaja akaanza kujizungumzia mbele za watu ah jana basi mmekula jana mmefanya jana mmefanya daya kadha jana kadha akazungumza yale mambo ya kijinga maovu yote aliyoyafanya wakati Allah amemstiri sababu hana haya hajali قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان ketika معناه حديث كنا قولي مبيلي أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر فاصنع ما شئت يعني هاي هيكوجة كمانا يقوى أمي أمريش وفاني نشكتاك ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه إمكوجة كمانا يكسمانوا نكو كتازوا سيكو أمريش وفاني واهل هذه المقاله لهم طريقان نوال ونوفيون لكون وقوله وننجيا مبيلي احدهما انه امر بمعنى التهديد والوعيد كوهيني امري لكني imekuja kwa يا مكاميو makamio والمعنى اذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فان الله يجازيك عليه ikiwa wewe هنا حايا fanya unachokitaka lakini ujue Allah atakulipa kwa hicho unachokifanya ka kaulihi i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir nifanyeni mnachokitaka lakini mjue Allah ni mwenye kuyaona mnayoyafanya wapo waweza kukuta mtu amekasirishwa na mwenzake akamwambia hafanya yani maana yake ukifanya na kucharaza hapa kupiga kwa bakora wewe hafanya fanya fanya nikuone si mimi nakukataza usikie hafanya maana yake akwamrisho ufanye hata katika lugha za kwetu mtu akwambia wewe wewe unasema nini ah, mimi nitafanya hivi na hivi haya fanya maana yake njoo fanye maana yake amekutisha sasa huyo sasa wewe angalia yule unayemfanyia hivyo ni nani ikiwa njibaba hivi chunga atakupiga konde huyo mpaka ukome kisha lakini mimi nimeelewa mfanye mm. utaelewa lugha ya Kiswahili yamaanisha nini kweli ukishapigwa mkonde mmoja buu. kuna wengine wajua hujifanya mmajabari kumbe kijitu chenyewe ni hivi pengine labda kijitu kifupi alafu kimekonda lakini kijeuri jeuri kweli kweli aweza kuja akaona jitu kubwa lile lime mimi mimi mimi yule mtu akamwambia haya kama we kweli fanya maana yake angukubalia ufanye maana yake amekutisha ndio maana ya kwanza hiyo wafanya alafu uone utapata nini utapata nini والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر njia ya pili wasema ni amri lakini maana yake ni ni kama habari yaelezwa والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء wale ambao hawana haya wale wao hufanya wanachokitaka fa innal mani'a min fi'l alqaba'ihi huwa alhaya faman lam yakun lahu haya inhamaka fi kulli fahsha'in wa munkar wama yamtani'u min mithlihi man lahu haya afwan hapa katika hii ya pili imekuja katika njia khabar ni kama yaelezwa habari yule ambaye hana haya bwana huwa yuwafanya anachokitaka wala hajali kama namna hiyo sababu kile kinachomzuia mtu kufanya maovu nini ni haya sasa ikiwa haya haipo yule mtu huzama katika uchafu na uovu uovu ambao mfano wake mwenye haya hawezi hawezi kufanya lakini yeye atafanya kwa hizi hizi njia mbili walizozieleza hapa ni wale wanaosema kuwa maana yake ni maana yake idha lam tastahi fasna ma shi'ta si amri sio kuwa ameamrishwa afanye anachokitaka a bali ameletewa katika upande wa makamio ya kwanza au ni habari yaeleza kuwa wale wasuhaya ufanye wanachokitaka na kauli ya pili alqauli الثاني annahu amrun bifi'li ma yasha ala dhahiri lafdhihi kwa dhahiri ya lafdhi yake ni kuwa ameamrishwa afanye anachokitaka kwa lafdhi hili lilivyokuja idha lam tastahi fasna ma shita wa anna almaana kwa hivyo hapa itakuwa maana yake nini idha kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi ikiwa kile unachotaka kukifanya ni katika yale mambo ambayo mtu haoni haya kuyafanya la min allahi wala min an-nas hamuonei haya Allah wala watu likaunihi min af'ali at-ta'at sababu ni katika matendo mema ya taa kwa mfano swala swala ni ibada imeamrishwa kwa ni kama kwamba idha lam tastahi ikiwa kile unachotaka kukifanya ni kitu ambacho hatakikani mtu kuwa na haya nacho fasna ma shita basi kifanye kwa swala usione haya kuifanya fanya somo usione haya kufunga funga kwa sababu gani haya ni mambo ambayo haitakani mtu kuona haya kuyafanya mfahamu lakini yani yale mambo ya taa au min jamili akhlaqi wal adabil mustahsana au ni katika tabia njema adabu nzuri zinazopendekezwa fasna minhu hina idhin ma shi'ta katika hali kama hii fanya unachokitaka katika mambo mazuri usiwache fanya sababu ni kheri meelewa pande zote mbili naam ingawa al-allama ibn qayyim rahimahullah ana maneno yana faida nzuri sana hapa mbele isipokuwa kwa sababu ni marefu na wakati umesonga tutayasoma insha Allah Allah akitupa hai na uzima katika kikao kitakachokuja biidhnillah نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيك